Devynioliktas skirsnis Pona Žilnormanas lydėjo į akimis ir tuo momentu, kai durys jau buvo atidarytos ir Marijus buvo be išeinas, gyvai, kai būdinga valdingiams ir išlepintiems seniams, pribėgo prie Marijaus, pačiupo jam už pakarpos, energingai įtempė atgal į kambarį, pastūmė į krėslą ir tarė, na, pasakok. Visą šį perversmą padarė vienų vienas Marijui ištrūkė žodis tėvę. Marijus sutrikęs pažiūrėjo į jį. Judrus pono Žilnormano veidas reiškia tik šiurkštų ir slepiamą geraširdiškumą. Protėvis užleido vietą seneliui. Na gerai, papasakok savo intrigėlės, išdrošk, apsakyk man viską. Velniai griebtų kokie kvailytie jaunikliai. Tėve, vėl pradėjo Marijus, visas senio veidas nušvito kažkokiu neišreiškimų spindėjimu. Taip, taip, gerai, vadink mane tėvu ir viskas bus gerai. Pro šitą šiurštumą dabar gėdravo toks geras, toks švelnus, toks atviras, toks tėviškas jausmas, kad Marijus pasijuto lyg pritrenktas šitos taigaus pereimo iš nusiminimo į viltį. Jis sėdėjo prie stalo ir apgailėtinas jo drabužių nuskūrimas taip krito į akį žvakių šviesoje, kad senelis Žilnormanas žiūrėjo jį nustebęs. Taigi, tėve, pradėjo Marijus, aš tai, kas pertraukė pona Žilnormanas, tu tikrai neturi nei vienosų, tu apsirengęs kaip vagišius. Jis pasirausė stalčių, įsijėmė iš ten piniginį ir padėjo ant stalo. Štai čia šimtas luidorų, nusipirk skrybelę. Tėve, varė toliau Marijus, gerasis tėve, kad jūs žinotumėt, aš ją myliu. Jūs negalite įsivaizduoti, pirmą kartą aš ją pamačiau Liuksemburgo sode, ji ten ateidavo. Iš pradžio aš ją nekreipiau ypatingo dėmesio, paskui aš pats nežinau, kaip tas įvyko, ją pamilau. A, koks aš buvau nelaimingas. Žodžiu, aš su ja dabar matausi kiekvieną dieną prie jos namų – Jos tėvas nieko nežino, tik jūs įsivaizduokite. Jie ruošiasi išvažiuoti, mes matome sode vakarais, jos tėvas nori ją įsivežti į Angliją, tada savo tariau. Nueisiu pas senelį ir jam viską papasakosiu. Juk aš iš proto išeisiu, numirsiu, apsirksiu, į vandenį šoksiu. Būtina ją turiu vesti, kitaip iš proto išeisiu. Štai jums visa tiesa, man rodos aš nieko neužmiršau. Ji gyveno sode su geležinė tvora pliume gatvėje, netoli invalidų namų. Senelis Žilnormanas, spinduliuodamas džiaugsmu, atsisėdo prie Marijaus. Atidžiai jo klausydamasis ir gerėdamasis jo balsu, jis tuo pat metu išlėto traukdamas mėgavosi žiupsnių tabokos. Išgirdęs pliume gatvės pavadinimą, jis sulaikė kvapą ir tabokos likučiai išbiro jam ant kelių. Pliume gatvė? Tu sakai pliume gatvė. Nagi palauk, ar ten yra kareivinių? Na taip, iš tikrųjų taip, tavo pusbrolis Teodiulas man kažką pasakojo. Ulonas, karininkas – Apie mergytę, mano mielas draugužė, apie mergytę, po šimts, taip, Liume gatvė, ta pati, kuri anksčiau vadinosi Blome gatvė. Dabar atsimenu, aš jau girdėjau apie tą mažytę už geležinės tvoros Pliume gatvėje, sode, tikra pamela. Tavo skonis neblogas, sako, kad jį gražutė. Tarp mūsų kalbant, aš manau, kad tas puskvailis ulonas truputį ją asistavo. Nežinau, kaip toli įspėjo nužengti, pagaliau tai nesvarbu. Antra vertus, jo nereikia tikėti. Jis giriasi, Marijau, man malonu girdėti, kad toks jaunas vyras kaip tu įsimylį. Taip ir reikia tavo amžiuje. Man labiau patinka tave matyti įsimylėjusi negu Jakobina. Daug geriau po velnių laksyti paskui sijoną, 20 sijonų, negu prilipti prie pono derobės piero. Aš su pasididžiavimu turiu pasakyti, kad iš tų visų sankiulotų aš visuomet mylėjau tik moteris. Gražios mergikės – Visada ir liks gražios mergikės po velnių. Čia nėra ko ginčytis. Tai vadinasi, mažyti tave priiminėja slapčiomis nuo tėvelio. Tai visai natūralu ir aš esu turėjęs tokių istorijų ir ne vieną. Žinai, kaip šitokiu atveju dera elgtis? Nereikia paikioti, nereikia iš to daryti tragedijos, nereikia baigti vestuvėmis ir vizitu pas poną merą su jo šarfu. Stačiai reikia būti protingų vaikinų, turėti sveiko proto – Išdikaukite, mirtingieji, tik nesituokite. Reikia susirasti senelį, gero širdies žmogėną, kurios sename stalčioje visados atsiras keletas auksinių loidorų ir pasakyti jam, senelį, štai koks reikalas. O senelis atsako, viskas labai paprasta. Jaunystėje įsidūksi, senatvėje surimtėsi. Aš buvau jaunas, tu būsi senas. Šią mano bernelį kada nors tą skolą gražinsi savo sunaičiui. Čia du šimtai pistolių, linksminkis po velnių. Nieko geresnio negali būti. Šit kaip viskas daroma, jokių vedybų, bet tai nekliuda, tu mane supranti? Marijus akmenėjęs ir netekė žado, neįgiamai pakratė galvą. Senukas nusikvatojo, pamerkė savo seną akimi, pliaukštelėjo jam per kelią paslaptingą ir švytinčią miną pažiūrėjo akis ir labai švelniai guštelės pečiais tarė, kvailutį, padaryk ją savo meiluže. Marijus išbliško. Jis nieko nesuprato iš to, ką jam buvo pasakė senelis. Šis visas kratinys, blome gatvė, pamela, kareivinė, sulonas, šmėstelio pro Marijų lyg kokią fantasmagoriją – Su visu tuo kozetė negalėjo turėti nieko bendra, nes ji buvo tyra kaip lelyje, senis klėdėjo. Tačiau šis klėdesys baigėsi žodžiais, kurios Marijus suprato ir kurie mirtinai įžeidė kozetę. Tie žodžiai padaryk ją savo meiluže, lyg špagos ašmenys perverė nekalto jaunolio širdį. Jis atsistojo, pakėlė nuo grindų skrybelę ir ištingų tvirtų žingsnių pasuko į duris. Prie jų atsigrėžė, žemai nusilenkė seneliui, pakėlė galvą ir tarė – Prieš penkerius metus jūs įžeidėte mano tėvą, o šiandien mano žmoną. Aš jūsų daugiau nieko neprašau, ponė, sudė. Senelis Žilnormanas apstulbęs pražiojo burną, ištiesė rankas, mėgino atsikelti, bet jam nespėjus ištarti ne vieno žodžio durys susidarė ir Marijus dingo. Senis valandėlė sėdėjo nejudėdamas, lyg per kūno trenktas, nepajėgdamas nei kalbėti, nei kvėpuoti, lyg kažkieno galinga ranka būtų smaugus jam gerklę – Pagaliau jis atsiplėšė nuo savo fotelio, pribėgo prie durų, kiek gali bėgti 91 metų senis, atidarė jas ir ėmė šaukti. Gelbėkit, gelbėkit. Pasirodė duktė, paskui tarnai, jis vėl ėmė šaukti gailių gargaliuojančių balsų. Pasivykite jį, pagaukite jį, ką aš jam padariau, jis pamišo. Jis išėjo, ak, dieve mano, dieve mano, dabar jau jis daugiau nebegrįš. Iššoko prie lango į gatvę, jį atidarė savo senomis kretančiomis rankomis, persisvėrė beveik lygijos mens ir basko bei Nikoletis laikomas iš užpakalio ėmė šaukti Marijau, Marijau, Marijau, Marijau. Bet Marijus negalėjo išgirsti jo, nes šią akimirką jau suko Usen Lui gatvės kampo. Senukas su neapsakoma širdgėla keletą kartų pakėlė prie smilkinių rankas, virduliuodamas nuėjo nuo lango ir sunkiai susmuko fotelyje be pulso, be žado, be ašarų, beprasmiškai kratydamas galvą ir krūtindamas lūpas nieko nereginčiomis akimis ir tuščia širdimi, kurioje beliko tik kažkokia niuri kaip naktis klaikybė. Devintoji knyga Kur jie eina? Pirmas skyrius Žanas Valžanas. Ta pačią dieną, apie ketvirtą valandą po pietų, Žanas Valžanas sėdėjo viename iš pačių nuošaliausių Marso lauko šlaitų. Ar iš atsargumo, ar norėdamas susikaupti, ar dėl to, kad jo įpročias įvyko vienas iš tų nejuntamų pasikeitimų, kurie pamažu atsiranda kiekvieno žmogaus gyvenime, jis dabar gana retai išeidavo su kozete. Jis vilkėjo darbininko striuke ir pilkos drobės kelnimis, kepurė ilgus napelius liepė jo veidą. Šiuo metu galvodamas apie kozetę jis jautėsi ramus ir laimingas. Tai, kas į kurį laiką gazdino ir kėlė jam nerimą, buvo įsisklaidę, tačiau jau prieš kokią savaitę ar dvi jį apniko kitokio pobūdžio rūpeščiai. Kartą vaikščiodamas bulvaru jis pastebėjo Tenardiją. Žanas Valžanas buvo persirengęs, todėl Tenardija jo nepažino, bet nuo to laiko Žanas Valžanas jį pastebėjo dar kelis kartus ir dabar buvo tikras, kad Tenardija ne šiaip saus lankioje kvartale – To jam pakako svarbiam sprendimui padaryti. Tenardie čia, vadinasi, grėsia dideli pavojai. Antra vertus, Paryžiuje nebuvo ramų. Kiekvienam, kas turi pagrindo slėpti ką nors į savo gyvenimo, politinės riaušės nepatogios tuo, kad policija tapus labai budri ir labai tari, ieškodama kokio nors pepeno ar more pėdsakų, lengvai gali išaiškinti tokį žmogų kaip Žanas Valžanas. Nuoroda. Pepenas – smulkus kolonijinių prekių pirklys ir more darbininkas Šikšnius 1830 ir 1832 metų liaudės sukilimų dalyviai vėliau prisidėjo prie Fieskio ir 1836 metais buvo nubausti mirtimi. Nuorodos pabaiga. Visą tai jam kėlė didelį susirūpinimą. Pagaliau jį pritrenkė vienas neišaiškinamas faktas, kuris jam niekaip neišgalvos ir dar labiau neramino. Šį rytą atsikėlęs anksčiau už kitus namuose ir vaikštinėdamas ode, kai kozetės langinės dar nebuvo atidarytos, jis netikėtai pastebėjo ant sienos išdrėkstus, veikiausiai vinimi šio žodžius – stiklo gatvė, numeri 16. Užrašas buvo išraižytas visai neseniai. Brėžiai sename patamsėjusiame tinke buvo balti – o ant dilgėlių krumelio prie sienos matysi nubirėjusių šviežių tinko dulkių. Greičiausiai užrašas buvo išbrėžtas naktį, kas čia galėjo būti adresas, sutartinis ženklas kitiems, įspėjimas jam. Šiaip ar tai buvo aišku, kad į sodą kažkino įsibrauta, kad jame būtų kažkokių nežinomų žmonių. Jisai prisiminė keistus įvykius, kurie jau buvo sujudinę visus namus. Tai buvo tarsi apmatai įtemptam jo proto darbui. Jis saugojosi užsiminti kozetėje apie tą eilutę vinimi įbrėžtą sienoje, bijodamas ją išgazdinti. Viską apgalvojęs ir apsvarstė, Žanas Valžanas nutarė išvykti iš Paryžiaus, net iš Prancūzijos ir persikelti į Angliją. Jis pasakė apie tai kozetijai. Norėjo iškeliauti dar šią savaitę. Sėdint Marso lauko šlaite, jo galvoje sukosi visokios mintys, ten ardyje policija – to įkeista eilutė užrašyta ant sienos kelionį ir sunkumai gauti pasą. Paskendę šiuose nerimastingose samprotavimuose pastebėjo šešėlį kritusi šalia jo. Kažkas sustojo viršų išlaito tiesiai už jo nugaros. Jis buvo besigrėžęs, bet tuo metu jam ant kelių nukrito keturlinkai sulenktas popierius – tarytum kažkieno permestas per jo galvą. Jis paėmė poperį, įskleidė ir perskaitė didelėmis raidėmis pieštuku parašytą žodį. Įsikraustikite. Žanas Valžanas greitai pašoko, bet šlaite jau nieko nebebuvo. Apsidairęs aplinkui jis pastebėjo kažkokią būtybę, didesnė už vaiką ir mažesnė už vyrą, su pilka palaidinuke ir dulkių spalvos pliušinėmis kelnimis, žergiant per parapetą ir šliuožiant žemyn į Marso lauko griovį. Žanas Valžanas giliai susimastęs tojau sugrįžo namo. Antras skyrius – Marijus. Marijus išėjo iš pono Žilnormano namų sunkia širdimi. Įžengė čia su mažyte viltimi širdyje, o išėjo prislėgtas begalinės nevilties. Beje, tie, kurie yra studijavę žmogaus širdies dėsnius, tą supras. Ulonas, apykvailis karininkas pusbrolis Teodiulas jo sąmonėje nepaliko jokio pėdsako, ne mažiausio dramaturgas iš pirmo žvilgsnio galėtų laukti kokių nors komplikacijų iš tos paslapties, kurią senelis taip staiga atskleidė sunaičiui. Tačiau ten, kur būtų laimėjusi drama, būtų pralaimėjusi tikrovė. Marijus buvo tokiame amžiuje, kuris netiki jokių blogių. Vėliau ateina amžius, kuris tiki visko. Įtarimai tai nekas kita kaip raukšlės. Pirmoji jaunystė jų neturi. Tai, kas sukrečia otelas, lyste nuslysta nuo kandido. Įtarti kozetę, Marijui būtų buvę lengviau padaryti daugybę visokių nusikaltimų. Jis leidosi bastytis gatvėmis, įprastinė paguoda tų, kurie kenčia. Apie ką jis galvojo, paskui negalėjo prisiminti. Antrą valandą ryto sugrįžęs pas kurfeiraką, jis nenusirengęs krito ant savo čiužinio. Saulė jau skaiščiai švietė, kai jis užmigo tos legiančių sunkių miegu, kada galvoje sūkurių sukosi mintys. Pabudęs pamatė kambaryje stovinčius kurfiai raką, Anžel rasą, fejį ir kombeferą. Jie buvo suskribėlėmis ir atrodė kažko susirūpinę ir jau ruošėsi eiti. Kurfeirakas jį paklausė, ar eisi į generolo Lamarko laidotuvės. Nuoroda. 1832 metų gegužės pabaigoje nuo choleros mirė reakcinis ministras Kazimiras Perje, kuriam buvo suruoštos prašmatnios laidotuvės. Atsakydama į tai, liberalinė buržuazija suorganizavo manifestaciją per Lamarko, mirusio tą pačią lygą laidotuvės. Lamarkas, buvęs imperijos generolas, buvo laikomas artimų respublikonams ir pasižymėjo didžių populiarumu. Lamarko laidotuvė sukėlė neramumus Paryžiuje ir virto 1832 metų birželio 5-6 dienų sukilimu su barikadų kautynėmis. Sukilimą žiauriai nuolšino reguliarioji kariuomenė ir nacionalinė gvardija nuorodos pabaiga. Jam pasirodė, jog kurfeirakas kalba kiniškai. Netrukus po jų išėjo ir jis. Įsidėjo į kišenę pistoletus, žavero jam patikėtus vasario trečios dienos nuotikio metu ir pas jį užsilikusius. Tie pistoletai dar tebe buvo užtaisyti. Sunku būtų buvę pasakyti, kam jis pasiėmė juos, kokia mintis jam buvo atėjusi į galvą. Visą dieną jis lankėjo pats nežinodamas kur tarpais, lydavo, Jis to nei nepastebėdavo, pietums jis nusipirko kepykloje duonos bandelę už vieną sų, įsidėjo į kišenį ir užmiršo. Rodos net įsimaudė scenoje, bet visai nesamoningai. Esti žmogui tokių akimirkų, kada jo kiaušia tarytum liepsnoja krosnis. Marijus kaip tik gyveno vieną iš tokių akimirkų. Jis nieko daugiau nesitikėjo, nieko daugiau nebijojo. Per visą tai jis buvo peržengęs vakar. Karštlygiškai nekantraudamas jis laukė vakaro Jis turėjo tik vieną aiškę mintį – devyniomis pamatys kozetę. Ši paskutinė laimė dabar jam buvo visa ateitis. Toliau tamsa. Eidamas nikiausiais Paryžiaus bulvarais, jis protarpiais tarėsi girdys keistus garsus mieste. Tada jis prabusdavo iš savo susimastymų ir save paklausdavo, ar tik ten kas nesimuša. Sutemus lygiai devyniomis, Marijus, kaip ir buvo pažadėjęs kozetį, nuėjo į pliume gatvę. Priejas prie sodo aptvaro, jis viską užmiršo. Buvo praslinkusios 48 valandos, kai jis nematė kozetis. Dabar jis vėl ją to jau pamatys. Visos kitos mintys buvo dingusios, paliko tik gilus, neapsakomas džiaugsmas. Akimirkos, kada žmogus pergyvena amžius, visados turi savyje kažką valdingo ir nuostabaus, ir tuo metu visiškai pripildo širdį. Marijus pastumėjo tvoroje virbą ir nuskubėjo į sodą. Kozetis nebuvo toje vietoje, kur ji paprastai jo laukdavo. Jis prasigavo pro tankumyną ir nuėjo prie įdubos ties priengių. Ji manęs laukė tenai, tarė į savo. Kozetis ten nebuvo. Jis pakėlė akis ir pamatė, kad namo langinės uždarytos. Apėjo sodą, sodas buvo tuščias. Tada grįžo prie namo ir iš meilės tarytum netekęs proto, apsvaigė, siaubo, apimtas, nesitverdamas kausmų ir nerimų – lyg šeimininkas nelemtą valandą sugrįžęs namo, ėmė belsti į langines. Jis beldė ir beldė, rizikuodamas pamatyti atsidarant langą ir pasirodant niūrų tėvę, kuris jį paklaus, ko jūs norite. Visa tai buvo niekis palyginti su to, ką jis nujauti. Gerokai pasibeldęs, jis garsiai pašaukė kozetę. Kozetę šūktelė jis, kozetę, įsakmei pakartojo jis, niekas neatsiliepė. Viskas buvo baigta. Nieko sode, nieko name. Marijus įsmeigė beviltišką žvilgsnį į tą niūrų namą, tokį pat juodą, tokį pat nebylų, kaip kapas tik tuščia. Jis pažiūrėjo akmeninį suolą, kur buvo praleidęs tiek žavingų valandų su kozete. Po to atsisėdo ant priengio pakopų meilės ir ryšto kupina širdimi. Sielos gilumoje jis laimino tą meilę ir tari savo, kad dabar, kai kozetį išvažiavo, jam belieka tik mirti. Staiga Jis išgirdo balsą, kuris atrodė sklido iš gatvės ir šaukė jam pro medžius. Ponas Marijau. Jis atsitėsi. Kas? paklausė jis. Ponas Marijau, ar jūs čia? Taip. Ponas Marijau vėl pasigirdo balsas. Jūsų bičiulė jūsų laukė prie barikados Šanvrery gatvėje. Tas balsas jam buvo visiškai nepažįstamas. Jis panešėjo į kimų ir šiurkštų Eponinos balsą. Marijus pribėgo prie tvoros, atstūmė išklibusi virbą, iškišo galvą ir pamatė kažkokį žmogų, iš pažiūros jaunuolį, bėgant ir dingstant prieblandoje. Trečias skyrius – ponas Mabefas. Žano Valžano piniginė nedavė ponui Mabefui jokios naudos. Ponas Mabefas dėl savo kilnaus vaikiško griežtumo nepriėmė žvaigždžių dovanos. Jis jokių būdų negalėjo sutikti, kad žvaigždė sugebėtų pabirti luidorais. Jis neatspėjo, kad iš dangaus iškritę pinigai tai gavrošo dovana. Jis nunešė piniginę kvartalo policijos komisarui, kaip pamesta daiktą, kurį radėjas perdoda atsišaukusių dispozicijai. Piniginė dabar iš tikrųjų buvo prarasta. Savaime suprantama, kad niekas jos nepareikalavo ir pono Mabefo jį niekiek nesušilpė. Ponas Mabefas smuko vis žemiau ir žemiau. Bandymai su indigu botanikos sode pavyko negeriau kaip jo sodelyje Austerlice. Pernai metais jis buvo skolingas savo šeimininkė jos algą, dabar kaip skaitytojas matys buvo skolingas šeimininkui už kelis nuomos terminus. Lombardas praslinkus 13 mėnesių pardavė jo floros klišes. Koks nors katilius iš jų pridarė prikaistuvių. Netekęs klišių ir negalėdamas papildyti nei jam likusių atskirų floros egzempliorių, jis pusdikiai perleido bukinistui graviūras ir tekstą kaip nepilna verčius. Jam nieko nebeliko iš to, ką jis kūrė per savo visą gyvenimą. Jis mito iš pinigų gautų už tuos egzempliorius. Pamatęs, kad ir šis menkas šaltinis senka, jis metė savo sodą ir jo nebedirbo. Gerokai prieš tai jau buvo atsisakęs dviejų kiaušinių ir gabalėlio jautinos, kurios laikas nuo laiko suvalgydavo, jo pietų sudarė duona ir bulvės. Jis pardavė savo paskutinius baldus, paskui viską iš patalinės rūbų ir apklotų, be ko galėjo apsieiti, paskui savo herbarus ir graviūras. Bet jam dar buvo likusios pačios brangiausios knygos, jų tarpė keletas be galo retų, pavyzdžiui, Biblijos istoriniai ketureiliai 1560 metų laida – Piero Debeso Biblijų suderinimas, Žano Delaje Margaritos Perlai su dedikacija Navaros karalieniai, Siero de Vilje Otano knyga apie ambasadoriaus pareigas ir orumą, 1644 metų Florilegium Rabinicum, 1567 metų Tibulas su puikiu užrašu Venecijis in edibus Manucijanis, Pagaliau vienas Diogeno Laertijaus egzempliorius spausdintas Lyjone 1644 metais su garsiais 411 rankraščio variantais, 13 amžiaus iš Vatikano ir variantais dviejų Venecijos rankraščių – 393 ir 394 taip vaisingai ištyrinėtų Anri Atjeno, o taip pat visi fragmentai dorėniškų dialektų esantis tik garsiame 12 amžiaus rankraštį iš Neapolio bibliotekos. Ponas Mabefas niekomet nekurendavo žydinio savo miegamajame ir guldavo temstant, kad nereikėtų žibinti žvakis. Atrodė, kad jis nebeturėjo kaimynų, visi jo vengdavo ir jis tą pastebėjo – Vaiko skurdas sukelia užuojautą kiekvienai motinai. Jauno vyro skurdas sukelia užuojautą jaunai merginai. Senio skurdas niekam nekelia užuojautos. Šis negandas pats klaikiausias. Tačiau tėvas Mabefas nebuvo galutinai praradęs savo vaikiško gedrumo. Jo akis net kiek pažvalėdavo, kada jis nukreipdavo jas į savo knygas – ir išypsodavosi žiūrinėdamas unikalų Diogeno Laertijaus egzempliorių. Iš visų jo baldų be pačių būtiniausiųjų te buvo išlikusi tik tai įstiklinta knygų spinta. Kartą močiutė Plutarchas jam tarė, neturiu už ką pataisyti pietų. Pietumis jį vadino bandelę duonos ir keturias ar penkias bulves. O skolon, paklausė ponas Mabefas, jūs puikiai žinote, kad skolon man neduoda. Ponas Mabefas atsidarė knygų spintą, ilgai žiūrinėjo vieną po kitos savo knygas, Taip tėvas priverstas nužudyti vieną į savo vaikų, jos peržvelgtų prieš pasirinkdamas. Paskui greitai pasiemi vieną, pasikišo po pažastimi ir išėjo. Sugrįžo už dviejų valandų, nieko neturėdamas po pažastimi, padėjo ant stalo 30 ir tarė. Štai jums pietus. Močiutė Plutarkas matė, kad nuo to laiko Giedra senuko veidą aptraukė kažkoks niurų šešėlis, kuris daugiau nuo jo neišnyko. Ryt po ryt kiekvieną dieną reikėjo pradėti iš naujo. Ponas Mabefas išeidavo su knyga ir grįždavo su sidabrinė moneta. Matydami, kad jis priverstas įsipardavinėti, bukinistai nupirkdavo iš jo už 20 sų knygą, už kurią jis buvo sumokėjęs 20 frankų, kartais tiems patiems knygininkams. Vienas tomas po kito visa jo biblioteka atiteko jiems. Jis kartai sakydavo, man vis dėlto 80 metų, lyg būtų turėjęs kažkokią slaptą viltį, kad jo dienos pasibaigs anksčiau, negu baigsis jo knygos. Jo liudesys didėjo. Tačiau vieną dieną jie aplankė ir džiaugsmas. Jis išėjo iš namų su Roberu Etienu, kurį pardavė už 35 sų malakė krantinėje, o grįžo su Aldu, kurį nusipirko už 40 sų Gre gatvėje. Nuoroda Aldais buvo vadinamos senovinės knygos išleistos garsiųjų Aldų 15-16 amžiaus italų spaustuvininkų. Nuorodos pabaiga. Aš likau skolingas penkis sų, visas nušvitęs tarys močiutė Plutarchui. Ta diena jis visai nepietavo. Jis buvo sodininkystės draugijos narys. Ten visi žinojo apie jo sunkų gyvenimą. Tos draugijos pirmininkas jį aplankė, pažadėjo pakalbėti apie jį su žemės ūkio ir prekybos ministru ir pažadą ištesėjo. Kaipgi sušuko ministras? Žinoma, senas mokslininkas, botanikas, nepavojingas žmogelis. Reikia kaip nors jam padėti. Kitą dieną ponas Mabefas gavo pakvietimą atvykti pas ministrą pietų. Virpėdamas iš džiaugsmais parodė laišką močiutį Plutarchui, mes išgelbėti, tarė jis. Paskirtą dieną jis nuvyko pas ministrą. Ten pastebėjo, kad jo suglamžytas kaklaraištis. Senas frakas tiesiais kvernais ir kiaušinių išblizginti batai nustebino durininkus. Niekas jo nepakalbino, net ir ministras. Kokią dešimtą valandą vakaro, vis dar laukdamas, kad jį kas kreipsis, jis išgirdo ministro žmoną, gražią dekoltuotą damą, prie kurios jis nedryso prisertinti kažką klausiant. Kasgi tas senas ponas? Jis grįžo namo pieščias vidurnaktį pliaupiant lietui. Jis buvo pardavęs Elzeviro tomelį, kad turėtų kuo užsimokėti už fiakrą, kurio važiavo pas ministrą. Jis buvo papratęs kiekvieną vakarą prieš guldamas paskaityti keletą puslapių iš Diogeno Laertijaus. Jis pakankamai mokėjo graikų kalbą, kad galėtų mėgautis tuo teksto ypatybėmis. Kitokio džiaugsmo dabar jau nebeturėjo. Praslinko kelios savaitės, taiga susirgo močiutė Plutarchas – Neturėti už ką nusipirkti kepykloje duonos be galo liūdna, bet dar liūdniau neturėti už ką nusipirkti vaistinėje vaistų. Vieną vakarą gydytojas paskyrė labai brangę mikstūrą, bet to lygai pasunkėjus reikėjo paimti slaugę. Ponas Mabefas atsidarė knygų spintą, joje nieko nebebuvo. Paskutinis Tomas parduotas. Jam buvo likęs tik Diogenas Laertijus. Jis pasikišo šį unikalų egzempliorių po pažastimi ir išėjo iš namų. Tai buvo 1832 metų birželio ketvirtą dieną. Jis nuėjo prie Sanžako vartų pas Ruajolio įpėdinį ir grįžo su šimtu frankų. Padėjo krūvelę penkfrankių ant senos tarnaitės naktinio staliuko ir netarės nei žodžio nuėjo į savo kambarį. Kitą dieną, kai tik prašvito, jis atsisėdo sodelį ant pargriuvusios stulpelio ir per gyvatvarę galėjai matyti, kaip jis ten sėdėjo visą rytą nejudėdamas, nuleidęs galvą, apatiškai smėgė žvilgsnį apleistas lysvės. Protarpiais lyjo, senukas atrodė to nepastebėjo. Po piet Paryžiuje kilo kažkoks nepaprastas triukšmas. Buvo panašu į šautuvų pokšėjimą ir minio šauksmus. Tėvukas Mabefas pakėlė galvą. Pastebėjęs einantį pro šalį daržininką su kastuvu ant pėties, jis paklausė, kas ten dedasi. Daržininkas ramių ramiausiai atsakė, maištas. Koks maištas? Ogi toks, mušasi. Kodėl mušasi? Dievai jos žino, atsakė daržininkas. O kurgi, vėl paklausė ponas Mabefas, arsenalo pusėje. Tėvas Mabefas sugrįžo namo, pasiėmė skrybelę, iš papratimo ėmė ieškoti knygos, norėdamas ją pasikišti po pažastimi, nerado nieko ir taręs, ak, tiesa, užmiršau, išėjo sutrikęs iš namų. Dešimtoji knyga 1832 metų birželio penktoji. Pirmas skyrius iš viršinė klausimo pusė. Iš ko susideda maištas? Iš nieko ir iš visko. Į susikaupusios po truputį elektros, įstaiga atvykstelėjusios liepsnos, išklajojančios jėgos, įslenkančio pro šalį nežinomo dvelgsmo. Tas dvelgsmas pakeliui sutinka mastančias galvas, svajojančius protus, kenčiančias sielas, liepsnojančias aistras, reikiantį skurdą ir juos patraukė su savimi. Kur? Kur tik pasitaikys? Prieš valstybę, prieš įstatymus, prieš turtingųjų gerovę ir abojumą. Suerzinti įsitikinimai, iširdės entuzijazmas, sukilęs pasipiktinimas, užgneušti karingi instinktai, egzaltuotos jaunuomenės aistra, didžiadvasiškas apakimas, malsumas, konėjimasis pasikeitimais, netikėtumų troškimas. Tas jausmas, kuris verčia su pasimėgavimu skaityti afišą apie naują spektaklį ir džiaugtis teatre netikėtų mašinisto švilpuku – Neaiški neapykanta, pagėža, nusivylimai, tuščia garbė laikanti save nuskriausta likimą. Nepasitenkinimas, nevykdomas vajonis, garbės troškimas, apsuptas nenugalimų kliūčių. Kiekvienas, kuris tikis išeities iš katastrofos, pagaliau pačiame dugne tamsuomenė, tas lengvai užsidegantis purvas. Tai tokios yra sudedamosios maišto dalys. Tai, kas visų kilniausia ir visų niekingiausia – būtybės, kurios lankėja už visuomenės ribų laukdamos progos, bastūnai, tamsios asmenybės, priemeščių valkatos, visi tie, kurie nakvoja namais apstatytoje dikumoje, neturėdami kitos pastogis, kaip tik tai šaltus dangaus debesys, tie, kurie kiekvieną dieną laukia duonos iš laimingo atsitiktinumo, o ne iš darbo, niekam nežinomi skurdo ir menkystis vaikai, apiplyšėliai ir basakojai, visi jie priklauso maištui. Kiekvienas, kuris posėlėje sieloje slaptą pasipiktinimą prieš valstybinę santvarką, gyvenimą ar likimą, turi sąlyti su maištu ir kai šis kyla, ima virpėti ir jaučiasi pagautą sūkurio. Maištas – tai savotiškas viesulas,